sei aurrekin egin dute sartzea bokalen aurten se askakideki duen ama ikastola behian. Bokale, ondrexe eta baionatik aldu dira aur horiek eta klase berdinean ikasiko dute bi handeren horrekin. Gura gehienak ez dira euskaldunak eta aien aurrek ez dute euskara sekulan entzun orain arte, mailiz iriart ikastol, ikastolaren lehen dakariak erraiten dauku aurtengo erronka izanen dela begira, hori ez. Begira zazu euh. modeloa. Begira, hor dira begia. Na, Eta zer du begien gainean? Baditugu azkenan hiru aur euskaldunak direla, direnak eta hiru aur euskararekin ahemanik ez dutena. bai, hori da erronka gutien ez lehen denboretan. Eta bai, entxatuko gira eh, gauzak plantan ezartzen, ala, ikastola barnean, albezain bat euskara entzuteko astapenetik. eginez ere burasuen, eh, burasuen eskola eginen dugu eh, lagunduz ere Euskararen bidea hartzea. Hala ere gogotsua gertzen dira gurasoak eta Euskaratik aparte beste arrazoien gaitik ere urbildu dira Lucille Bessala. Quand j'ai appris qu'ici, euh, il y avait une école qui se montait, petite structure, qui était euh, avec des objectifs de respect du rythme de l'enfant, que c'était en basque, avec euh, une classe avec plusieurs âges, etc. Bon, le projet était carrément fait pour moi, même si c'était un peu plus loin. Proiektua kalandretekin muntatu beharra zen, baina aurten ez da aurrik agertu Oksitaniera zikasteko. Hala ere, helburua ez da baztertua, Lucil Darigran bokaleko ikastolan handere da. Bai, proiektua gelditzen da, eh? gira e, proiektu horrekin, gero e, zaila da ikaslerik ez delako, batek bakarrik izena eman zuen, eta oksitanoek azkenean gu baino gutiago implantatuak dira hemen bokalen. susten sustengaitzen gaitu, eh? hauzapezari eh? esker aintzinatu gira, eta se askari esker, eh? biztan dena, baina best, beste autetxiak ez dira gure alde, ez, beldur dira, pentsatzen dut. Eta irakasleak suekin uda osoan elkartu dira lekua prestatzeko, eta se askaren proiektua ulektarazteko.